Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, assalatu wassalamu ala rasulillahi, obat. <clears throat> Nastavljamo govoriti o suri Al-Kahf. I prošli put smo završili, odnosno ukompletirali, kazivanje o momcima, odnosno mladićima, koji su proveli dugo vremena u pećini. Jel' tako? Zatim, nakon toga Allah Đalašanu nam šalje određene poruke i govori nam o određenim adabima, propisima i tako dalje, prije prelaska na drugo kazivanje, a to je kazivanje o Musavu i Hidru, alejhima esra. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu na kraju kazivanja o mladićima وَتْلُ مَا أُحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا kazuj iz knjige gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može da izmeni riječi njegove, pa niti osim kod, e, kod njega na, nećeš naći utočišta nikakva.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 I nemoj gledati druge sa žudnjom za ukrasima ovoga svijeta i nemoj slušati onoga čije je srce nemarno prema našoj opomeni, i koji slijedi svoje strasti i čiji su svi poslovi daleko od razboritosti. Je to nešto tamo ima? Da volim te reci malo da ili smanji ili ugas. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْتُ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ I reci, istina dolazi od gospodara vašeg, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Pa ko hoće neka vjeruje, ako hoće neka ne vjeruje. إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقَهَا Mi smo nasilnicima, to jest nevjernicima, pripremili vatru koja će ih potpuno obuhvatiti. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَلْمُهْلِ يَشْفِ الْوُجُوهُ a i ako budu zapomagali i pomoć tražili, bit će im data pomoć u vidu u zavrele vode koja će lica njihova pržiti. Miksa šarabu wa sa'et mortefaka. A grozno li je to piće i grozno mjesto u kojem će baviti. Inna ladina amenu wa amilu salihati inna lanu dio ajra men ahsan amela. A oni koji budu vjerovali i radili dobra djela, ni nagrade njihove nećemo zanemariti, umanjiti za najljepše što su radili. U lajke lahum džennatu adnin teđim i tahtijem To su oni koji će biti u vječnim džennetima ispod kojih će rijeke teći. Juhallavne fiha min esavira min zahebu jer besune thijaban hudra min sundusu i stabrok. Mutakijine fiha lal araik nijem thawabu wa hasunet murtafak. U njima će narukvicama od zlata kititi se i u zelenim odijelima od kadife biti od dibe. Na divanima će u njima naslovni biti divne li nagrade i krasno li porovište. To je kao nekakav propratni dio kazivanja o mladićima i uvod u sljedeće primjere koji će doći. Strpi se sa onima koji obožavaju svoga gospodara ujutru i navečera. To je bilo u početku islama. Prije Isra i Mirađa. Mi smo rekli da su ashabi, odnosno da, je, da su ashabi imali ujutru i na večer molitvu, odnosno namaz. A Isra i Mirađ je bio 13. godine po objavi, po najspravnijim mišljenjima, tek tada je propisano pet dnevnih namaza. Dotad su ashabi klanjali jedan namaz ujutru dva rekata i drugi namaz na večer tvarka. I ovdje pod tim se misli upravo Juridu ne vađeru, želeći time Allahovo lice. U ovom dijelu potvrđujemo Allahovo osobinu lica kako doliko je njegovoj veličini. A s druge strane potvrđuje se ovdje iskrenost tih ashaba koji su bolili se jutrom i večer. I zbog toga dijelo samo po sebi nije pohvalno ako nije radi Allaha iskreno i svako dijelo koje čovjek uradi, a ne radi Allah Đelešanovu, neće biti prihvaćeno. Je li tako ili nije? Znači, nema dijela ništa i zato Allah Đelešanovu da ističe njihovu iskrenost. Dalje, zbog te iskrenosti, kao napom, po, napominje, podlači tu njihovu iskrenost, naređujući poslaniku da se strpi s njima. Znači, sa onima koji su iskreni. Jer uz njih dolazi pomoć, uz njih dolazi beriče i uz njih dolazi Allahova pobjeda. Čaba ti od bogatih, od imućnih, od uglednih, ako nisu iskri. Najljepše je kad čovjek bude i ugledan, i bogat, i imućan, i iskren. To je idealno. Međutim, u prvo vrijeme to nije bilo tako. Uglavnom su islam prihvatali kao siromašni ljudi robovi, koji nisu bili zaslepljeni vlašću, nisu bili zaslepljeni bogatstvom, ugledom, položajem i tako dalje. I zato u poznatom Hadisu u Buhari, kada govori <clears throat> a, rasprava između Herakla i onih mušrika iz Mekke koji su došli da vrate muhađire iz Abesinije, odnosno to je bilo poslije, ovo je bilo, razgovor sa Heraklom je bio prije toga, nije bio vezan za Abisiniju, u razgovoru s njim on je pitao da li islam primaju slabi ili imućni i bogati. Pa je on odgovorio slabi, odnosno siromašni i koji nisu ugledni na visokom položaju društvu. Kaže, tako je bilo sa svim poslanicima. Da su uglavnom njihovo znači prihvatali ljudi koji nisu bili nešto posebno. Ima izuzetaka. Govorimo o većini. Izuzetak s našim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, bio je Bubekar. Bubekar je bio imućan, a i prvi je primio islam. Od muškarac, i među prvima moći. Zna se da je Bubekar svojim unitkom otkupio mnoge muslimane iz ropstva tada, tada, pa između ostalog je Bilala radio Otkupio ga je svojim unitkom Što znači da je bio bogat i imućan. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا i ne skidaj oči svoje s njih i želi za sve u životu na ovom svijetu. U smislu da ga vodunjanučki ukrasi koje posjeduju nevjernici tada u to vrijeme, mušici u Mekki, ne navedu da onima više razmišlja da bude više uznjen, da njima posveti veću pažnju na uštrb pažnje tih ljudi iskrenih koji su s njim. Mm. I drugo, nemoj slušati onoga čije je srce nemarno nehajnim učinili prema ovom svijetu. To su ti mušici, nevjernici, koji su pokušavali poslanika sallallahu alaihi sallam vratiti na razne načine od onoga u što poziva, od onoga što traži od njih i od onoga što proklada. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا I čiji su postupci na cijeli život furut. To je nešto što nije sabrano i nije u skladu, odnosno nije na jednom mjestu. A uzrok tome je njihovo nevjerstvo i njihova udaljenost od Allahove opomene, to jest od Kur'ana. I iz toga razumijemo da svako ko se udalji od Kur'ana i kur'anske opomene i slično, njegovi postupci bit će daleko od razbritosti, a samim tim i mi ne bismo trebali voditi se za takve i slušati nego koga treba slušati? Znači, treba slušati učeni, podložni, koji znaju što je Allahova naredba i za njima se posti. A dokaz zato je u nastavku ajta gdje kaže reci istina od gospodara vašeg. Istina od gospodara vašeg, pa ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne vjeruje. Kažu nama ovo je u vidu prijetnje. Ovo nije dati izbor ljudi. Ljudi po Allahovom određenju imaju pravo da li će zanati ili neće, ali Allah Đalešan ovdje nije im želio to kazati ko hoće, hoće, ko neće, neće. Nego ovdje se prijeti. Prijetne u smislu izložena vam je istina, došla od vašeg gospodara, ko hoće da vjeruje, ko neće, ne mora. A dokaz da se ovdje radi o prijetnji, je nastavak ajeta u kojem se žestoko prijeti onima koji odbiju istinu. Znači, to ono u smislu da, da približi se značenje kad se neko naljuti, a kaže, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Znači, došla ti istina, došao gospodar, do, do, do, na ime došao od gospodara poslanika. Pojašnjeno sve. I opet se okreći i oholik. I onda mu dolazi prijetnja u tom smislu, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, nećeš. A dokaz da je prijetnja je nastavak govora, u kome stoji da je nasilnicima, te ostalima koji odbiju istinu, nevjernicima, prijeti se vatrom koja će ih potpuno obuhvatiti. Znači, ovo je dokaz da će nevjernici u džahennemu biti potpuno. Znači, cijelim svojim tijelom i bićem unutra. Biće izloženi džahennemskoj vatri. I cijeli njihov život kompletan biće u toj džahennemskoj vatri. Tu će imat kuće, tu će imati krevete, imat će hranu, imat će sve, ali sve će to biti od vatre i neuzbiljno. In je starithu i uvathu bi manji kel muhli ješu ili vođu. Pa kad budu zatražili pomoć, preklinaći, molit će za kap vode, doći će im pomoć, ali ne kao vas nego u vidu vrele vode. Znači, vrela voda. Mislim, mi sad ne možemo zamisliti tu vrelinu i tu, tu takvu žestinu, jer pasite, mi sada na ovom svijetu, kad bismo stavili vodu na toplo, šta bi bilo shodno? Isparila. Isparila. A ovo je džehennemska voda koja je na temperaturama koje su nezamislive čak i za ovaj svijet, ne isparava. Naproti, prilagođena, stvorena za patnju tih ljudi tu, u takvim uslovima. Ješvilu džu, koja će lica pršiti bi se šarabu vasaret mortafaka. A ružno li je to piće i ružno mjesto boravka uopće? Znači, kad Allah Đelšanu kaže da je to ružno, onda je zaista to i ružno. U džahnemu se spominje ovakav vid vode na mjestima u Koranu kao što je ovo opći vid. A spominje se za posebne grupe grešnika za posebne grupe nevjernika i posebna pića koja će biti posebno za njih pripremljena ogavnog sprada, odnosno mirisa koji se ne može izdržati ni nišćim uporediti na ovome svijetu. I ona su posebno pripremljena za neke grupe ljudi kao što su. Recimo, za notornog alkoholičara. Spominje se u nekim predajama da, je, da će njihovo piće biti od gnjoja i tekućina koja izlazi iz čovjekovog tijela koji se prži na temperaturi, na uzbila, i onda će to, to i tako piće piti koje će biti neopisivo ružnog mirisa. Biće napajani sa takvih izvora. I sve te prijetnje koje su došle, kaže Ebu Bekara radi Allahu anhu i drugi ashabi, mi smo ih shvatali kao olakšanje nama i kao vid podsticaja za nas. Zašto? Jer Ebu Bekr kaže kada vidim, kada čujem u Koranu opise nevjernika i njihove najgore osobine i ono što ih čeka, ja se nadam da neće biti od njih. Znači, opisuje se ovom Koranu, ali ono što ono straši svoje robe od toga da bježe od kufra, zuluma i širka. i da pribjegnu tevhidu pokornosti i u tom smislu shvatali su to kao vid milosti za njih. A nakon toga opisuje vjernike i kaže da oni koji budu vjerovani i radili dobra djela, njihove nagrade će biti potpune, neće biti izgubljene, oni će biti u džennetima stavni. U Kur'anu se džennet nekada spominje u jednini, nekada u množini kad se spominje u jednini, misli se kao na pojam, na mjesto boravka, kao što je džennem mjesto boravka, džennet mjesto boravka, dunjanog mjesto boravka. Znači, u okviru tog dženneta postoji brojni dženneti koji su jedan iznad drugog. Od prilike Bulkanin to opisuje kao piramidu. Što ide prema gore, džennet je uži i manje mjesto onih koji će boraviti. A što ide prema dole? Dženet je širi i veći je mjesto, više je onih koji će boraviti na tim nižim stepenima. A kad se spomenu u množini, misli se upravo na te stepene i na razne džennete. Teđri min tahtihim al-anar. Ispod njih će rijeke teći. U suri Muhammed je precizirano da tih rijeka ima četiri znači osnovne rijeke, od meda, od mlijeka, od vina i od čega još? Vode. Znači voda, mlijeko, vina i med. Juhallavne fiha min asavira min dhahb. Znači, kada je opisao mjesto u kome će boraviti te rijeke koje će teći, Kaže Ibn Kajim u opisu dženeta da te rijeke teku bez korita. Znači nima je sve teko korita. Kako to? To stvari gajba, mi to ne znamo. I zato će čovjek nima moći upravljati bez muke. Hoće danas da protiče od tuda u redu. Hoće drugi dan da protiče na drugoj strani u redu, nije problem. Gdje on bude želio da protiče, protiče će. Hmm. Elenhar množina. Znači te rijeke neće čovjek imati samo jednu rijeku, nego rijeku od svega toga pomalo. Nakon opisa mjesta i ljepote mjesta opisuje same njih i kaže da će se kititi zlatnim narukvicama i imat će svijetu odjeću. Na ovom svijetu Allah Đelešanu muškarcima ovog umeta zabranio je zlato, i svinja. Je li tako ili? I poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, rekao je naime da to na ovom svijetu koriste oni koji nemaju udjela u ahiretu, to je u džanju. Prema tome, na ovom svijetu je to uskraćeno. Većina uleme smatra da je razlog zašto je to muškarcima na ovom, na ovom svijetu uskraćeno, jedan zbog tog u vidu znači da čovjeka ne zareci oholosti tako nešto. Znači, bogati su često izloženi oholosti. Često su izloženi da se uzdižu iznad drugih ljudi. A islam to ne voli. Bez obzira koliko čovjek bio bogat. I zato je te neke stvari uskratio, koje su inače simbol oholjenja i oholosti na drugima, to su svila i ne znam nija zlato, uskratio je to u mogu imati, a žena me dozvolio. <clears throat> Mutaki ine fiha lal arajk. E sad, nakon opisa njih, opisuje mjesto da je prelijepo. Opisuje njih da su sami, oni njihova vanština prelijepa. Sad opisuje njihovo stanje duševno. I kaže, oni će biti naslonjeni na divanima. Rarik je množina od rike, što znači jedna ugodna fotelja. Na ovom mislijetu. Znači nije to obična stolica, niti sveća, nego fotelja baš. A kakve su dženevske fotelje, samo Allah zna. I kaže, sjedići naslonjeni. Kaže, ulema to znači da će oni biti potpuno sigurni i smireni, bez imalo straha i bez imalo, bez imalo nekakvih nedoumica i razmišljanja i tako dalje. Jer to je inače osobina tako ljudi koji se tako osjećaju, tako sjede u takvim položajima. Kao na onim, ako ste vidjeli nekad na slikama, pa ono sjede bez ikakve brige, okolo njih sve u redu i tako dalje, sjedići na tim udobnim stolicama, foteljama, bezbrižni, raspoloženi, bez ikakve brige. To je to duševno stanje koje će u džennetu biti maksimalno dovedeno da čovjek neće osjećati apsolutno bilo šta negativno u sebi. Jer prije dženneta Allah Đelešanu je obećao da će iz grudi tih džennetlija koji će ući istisnuti i izbaciti sve što je negativno. وَنَزَانَ مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ I mi ćemo iz njihovih grudi sve što je bil je sve što je ružno, negativno, neka osobina, recimo zavist, Ili recimo da čovjek poželi nešto što ima drugi. Neće nijedan dženetlija željeti blagodat drugog. Tako da je od dženetskih uživanja i, i, i to da će čovjek osjećati da je njemu najljepši. I da je njemu najbolji. I da se ne bi mijenio niskim. Iako taj neko drugi možda ima više. Ali to je dio dženeckog uživanja. Nema thawabu wa hasunat murtafaka. <clears throat> Lijepa li je to nagrada <clears throat> i lijepo mjesto boravka. Znači, iz ovih, iz ovog, iz ovih ajta zaključujemo da ljudi imaju dva mjesta boravka. Nakon ovoga svita. Džennet ili džennet. Nema treći. Ako je tako, onda to imamo u ovom svijetu, ovu kuću gdje ima i džennetlija i džennemlija, svi su zajedno. Zato se ovo zove kuća kušnje i kuća iskušenja. Onda ne može čovjek očekivati da bude, recimo, da radi sve što rade i oni koji će u džennem, pa da se nada džennem. Može li ili ne Ne može. Mi svako jutro nakon sabaha slušamo imama kako uči Ašer. La jeste vi ashabul džemne, vi ashabul ashabul nar, asoka, kako ide ajte? Hmm. Znači nisu isti stanovnici džemneva i stanovnici džemne. Šta znači nisu isti? Nije isto mjesto boravka, vidite koja je razlika. Ovi će biti potpuno u vatri kad traže vode da piju, bit će im data ključala voda koja će im lica pržiti. A ovi žive u rijekama, lijepo obučeni, nagizdani, sjede u udobnim foteljama. Znači, nisu isti. Nisu, nije isto također život bio na ovom svijetu. Nisu radili ista djela. I zato je najveća zabuda u koju čovjek može pasiti. Je da dozvoli sebi da u toku ovoga života radi šta god hoće i što rade i drugi. Hoće blud, hoće prevarit, hoće kamatu, hoće ne znam nija šta, a htio bi juđenje. Ne mogu biti isti oni koji će u džennet i oni koji će u džehennem znači da ne mogu ni raditi isto na ovom svijetu. Djela dženetlija se znaju, a djela dženemlija se također znaju. Ranije je jedan efendija imao običaj svojim džematlijama reći vi bi živjeli a la Franco, a umrli bi a la Turko. Jel razumijete šta će biti? Ala la Franco u smislu da živi ono po zapadnom sistemu. A od da kad umre da mu je a Turko, da umre po turskom sistemu. Ne može to dvoje. Pravilo je kod nas u Akrajdu i na osnovu Korana i Sunita da, da čovjek kako je živio, tako će i umriti. A kako je umro, tako će biti proživljeno. <clears throat> <clears throat> Zatim ona ženu navodi primjer وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُولَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ Znači, gledajte sad ovdje primjer kako nisu isti stanovnici dženneta i stanovnici džennema. Gledajte, nije im isto razmišljanje. Vidjet ćemo iz ovog, iz ovog primjera. Nisu im iste ni riječi, a nisu im isti ni postupci. Znači, navedim primjer. Dvojicu ljudi. Dja'alna li ahadihima džennetein min anab, wa hafafnahuma bi nehal, wa džalna bejnehuma zara. Jednom od njih dali smo dvije bašče u kojima je grožđe, palme i razni plodovi. Dobro. Kjel tel džennetejni ate tukulaha volam tadul minuhu šeida. obje bašte su davale maksimalno plodove ufadžrna hilala humana. A između te dvije bašče tako mu je potok. Rijeka. Znači što se tiče ovoga svijeta ne može biti ljepše. Plodna zemlja razne plodove daje, maksimalno uroda daje, a ima i vodu, ne mora navodnjavati patice, nego odmah tu teče kroz te dvije bašće. وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ I u vrijeme kad su plodovi bili sazreli, فقال لصاحبه وهو يحاوره I on reče svome prijatelju, tom drugom čovjeku, kom Allah nije dao taj, taj takav imetak, u razgovoru s njim, ana aktharu minke malen u a'azzu nefara. Znači on je razgovarao s njim u smislu vjere, kako hoće da kaže, da on, iako je vjernik, nije mu dato od ovoga svijeta puno, a njemu je dato puno. I hoće da kaže da je to mjerilo. Da ako je čovjek od ovoga svijeta dato, da je to mjerilo, da je on i dobar kod Allahovića. Ali to svakako nije mjerilo što ćemo vidjeti na kraju ukazivanja. Ja imam više imetka od tebe i imam više, veću porodicu i veću وَدَحَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ I on uđe u svoju bašću grešen čineći grije, nasilje, samom sebi. Kale ma adhunu an tebi da hadi ebeda. Reče, ja vjerujem da ovo nikad neće nestati. Šta hoće da kaže? Ne vjeruje u sudnji dan, ne vjeruje u proživljenje nakon smrti. Oma dhunu sate qaima. I mislim da nikad sudnji dan, odnosno kijamitski dan, neće nastupiti. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا A ako bi se, eto kojim slučajem, znači ovdje sumnja, i vratio svome gospodaru, bio proživljen, ja mislim da ćemo i tamo dobro čekati Na osnovu ovoga kaže neka ulema da, da, da razuman čovjek ne može se načuditi čovjekovoj pohlepi i čovjekovom razmišljanju. Ne vjeruje. Hvali se time što ne vjeruje. Znači, govori vjerniku da ne vjeruje, želeći njemu ukazati da to što vjeruje da je greška. I opet kaže, bit će meni dobro. Ako bi šta bilo? Hmm. Kada lehu sahibu, vahu je uhaviru. A taj njegov prijatelj koji je bio s njim, koji je isto tako raspravljao s njim, razvarao, a kefer tebi ledi halak, min turab, thumme min nutfa, thumme se uake rađula. Zar ti ne vjeruješ u onoga ko te je stvorio od zemlje zatim od kapljice, zatim te oblikovao u odrasla čovjeka. Dobro, pitam ja sad vas. Čovjek nije rekao ja ne vjerujem u Boga. Ja je rekao ne vjerujem da će sudni dan to. A on njemu kaže, zar ti ne vjeruješ u Allaha? Kako to odvaj? Kako što je proživljeno vezano, vezano u imanske šarte. Hmm. A jeste shvatili u čemu je pojenta? Znači čovjek kaže ne vjerujem u sudnji dan. Nije rekao ne vjerujem u Allaha da postoji. Nego kaže ne vjerujem u sudnji dan. A on njemu kaže zar ne vjeriš u Allaha? Šta to znači? Ha? Poučaj. Zato što je Allah da sudnji dan. Mm. To znači dvoje. Prvo, da onaj ko uznevjeruje u nešto što je došlo od Allaha Đalašanu, Kao da je negirao Allah Đelešanu da uopšte ne vjeri u njega. Doći nam to sad kod imama Nevevija kaže da je to bilo šta od vjeri da čovjek negira. Makar bilo im steha. Ako se potvrdi da je dio vjere. A drugo što znači, znači da je vjerovanje u Allah Đelešanu osnova svega drugog, glavni temelj i sve drugo u što vjerujemo, vjerujemo po toj osnovi. I zato je ovaj čovjek koji je bio vjernik i vratio ga na osnovu tu prvu. Hm. Ukazujući mi da je vjerovanje u sudnji dan u principu proizilazi iz vjerovanja o lađuću. Thumme min nutfa, thumme se ovakve rađura. Stvorio ga od zemlje, tu se misli na koga? Adem. Adem, ali sam. Od kaplice, to je čovjek kada je zametak. Thumme se ovakve rađura. Zatim Allah Đalešanu oblikovao čovjeka kao odraslo biće, odraslo čovjeka. Lakinnehu Allahu Rabbi. Što se mene tiče, Allah je moj gospodar. Wala ushriku bi Rabbi I ja ne obožavam nikoga drugoga uslika. Znači, ovim čovjek je rekao, Allah je moj gospodar i ne širk. To je u principu značenje čega? Širk. La ilaha ila Allah. Znači, nema istinskog Boga osim Allah. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ Znači, sad smo se uvjerili da ova dvojica nema isto razmišljanje. Ovaj koji ne vjeruje i ovaj koji vjeruje. Je tako ili nije? Drugo, ajde da se uvjerimo da nemaju ni iste riječi ni postupke. Zašto nisi rekao kad si ušao u svoju bašću Maša Allah, la kuvata ila bila. Maša Allah. La kuvata ila bila. Znači, ono što Allah daje bude, nema ni snage, ni moći osim kod Allah Đalša. To se kaže inače kad čovjek vidi nešto lijepo, bilo njegovo ili tuči. I to čuva od uroka. Znači u Ebu Davudovom sunenu stoji hadis. Da je grupa sahaba bila i jedan od njih se je skinuo i okupao se u, imali su barapljune oaze. Neđu i tu se nekad okupaju kad neđu na oazu. Jedan imao izuzetno lijep ten kožu i ovaj drugi je vidio i taj koji je imao lijep ten odjednom se srušio. Isto da ga je neko pokosio. Onda su pozvali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je rekao zašto, zar hoćete da ubijete jedan drugog? Zašto kad nešto lijepo ne vidite kažete maša Allah? Zatim mu je naredio da uzme abdest i još neke dijelove i onda tu polio ga je iznad onako iz sleđa vodom i čovjek je ozdravio. Vratio se. Znači, maša Allah, kažemo kad vidimo nešto tuđe lijepo ili nešto svoje lijepo. La kuvate illa bilna. Nema ni snage, ni moći osim kod Allahšana. Ove riječi su, kako u hadisu došlo, dženecke riznice. Iz dženeckih riznica, la havle, la kuvate illa bilna. A oni imaju dva značenja. Prvo značenje da u svemiru, u kosmosu, snagu da pokrene nešto ili da promijeni stanje nečega u drugo stanje, ima samo ko? Znači, havla znači da promijeniti stanje i pokrenuti nešto može samo ko? Drugo, značenje ove riječi je da čovjek ne može nikakvu snagu i nikakav pokrit napraviti bez Allahove pomoći zato ovdje ba kažu za traženje pomoći. I ovo se govori kad je čovjeku teško. I kad ima teške trenutke i momente, svejedno u psihičkom smislu, u duhovnom smislu ili u fizičkom smislu, od Allaha Đelešanu traži pomoć s ovim riječima. La havle vala kuvata illa bila. In teran jenem kalle minkem malen ovarada. <clears throat> ako vidiš da ja imam manje imetka i djece od tebe. Fa asa rabbi je utjeni hajra min džennetik. Wa yursila alejha husbana min sama. Fa tusbiha sa'idan zalaka. Moj gospodar može dati meni bolju baštu od te, a na tu poslati nesreću i nedaću sa neba i da ona osvane ledina bez i intipičija. Au yusbiha ma'uha gawra fa lan tastati'a lahu Ili da voda koju tu sad imaš ode je voda te počne teći u drugom pravcu, u drugom smjeru i ti je više ne možeš izvaditi, izvaditi da krene u tom pravcu i tom smjeru. Wa uhita bi thamarihi i svi njegovi plodovi više uništeni. Fa asbaha yuqallibu kafayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiya ala urush. I on osvano kajući se, lomeći prste zbog onoga što je uložio u nju, a ona je bila do, do kraja porušena, govorio je, ja lejteni le mušrik bi robbi ahad. Da Bog do nisam svome gospodaru nikome, nikoga ravno smatio. Kad ga je kazna za Valem teku lehu fijetom jensurune. Nije imao nikoga da mu pomogne. Oma kane muntasira, ani sam sebi nije mogao pomoći. Znači, nikomu drugi nije mogao pomoći, ali on sam sebi nije mogao pomoći. Hunalike l-valajetu lillahi l-haq. وخير ثوابا وخير عقبا Ovdje ima dva kirata. Hunalike l-valajetu lillahi l-haq. Tada samo može Allah pomoći i pomoć ukazati. A po drugom kiratu, al-vilajetu, hunalike al-vilajetu lillahi l-haq. To je sve Allahovo vlasništvo. Allah to posjeduje i on jedini tim upravlja. Ua hajrun zavaben, ua hajrun On bolje nagrađuje i bolje izvršetak kasnije. Koliko je sati sad? 15.6. Koliko smo pričali? smo. Dobro. Staćemo onda ovdje, pa ćemo nastaviti ako Bog da idući put, sura nastavlja u istom kontekstu govoreći o dunjaločkim ukrasima i o tome kako zavede, a mi iz toga zaključujemo jedno. A to je da je, u braću moja draga, <clears throat> dunjalog, bogatstvo dunjaloča, uvijek i od bio veliki problem ljudima da prihvate Allahovu vjeru veliki problem. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem često govori, ali što vidite koliko govori o ovim stvarima. Koliko bogatstvo može ponekad loše uticati na čovjeka i slično. Da čovjek ako mu je dato to bogatstvo zaista mora biti oprezan. I mi dok smo bili studenti u Dubaiju, jedan je odlučio da te godine da zekat. Veliko ima neke firme, ne znam, i te godine je to čovjeku nešto otvorilo se srce, kaže, hoću da dam zekat u prvi put kad je vidio cifru, cifra je bila nekoliko miliona, odustao. Nije dao zekat. Nije se mogu odpojiti. Koliko je nekoliko miliona? Ko je dobio taj To je